ndabaramukije bakunzi ba isanganiro mudutunge ku minota igira kuri 3 twacerewe no manya makuru mu kirundi agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Mujanye n'umutekano w'umesha makuru Jeremy Misago umujyango w'uremeza yuko akiriho ariko Jeremy Misago ntashima kuvuga neza aho aherereye murano makuru mu mushikiranganji wa mbere yazinze agendera ku musozi wa munanirani muri komine mu rutamu ntara kayanza aho yagendeye ikigo izabo mu bikorwa byo gusarura imbuto z'akarorero z’igitegwa c'ibiraya zo mu bwoko butandukanye muri bucanandi y'inkino tujya kwabwira ibijanye n'abahagarikizi b'urukino rwa Ano makuru tiyari mwijanye n'umutekano mu majambo avunaguye umuryango mihesha makuru w'ikinyamakuru wacu Jeremy Misago uremeza ko akiriho nkuko vyemezwa na inarume wiwe Gilbert ni imbere nkuko ibandanye bishikirizwa n'umuryango wa Jeremy Misago na Shima kuvuga hari ivyo biruko mu gihe umuryango wiwe n'ikinyamakuru akorera bavuga ko batazirengero ryiwe uyu mihesha makuru akaba yari yabuzwe irengero kuva ku munsi wa gatandatu imbuto zarimwe mu buryo bwa kijambere mu mazu yitwa seri mu rurimi rw'igifaransa ngo zigiye kugwizwa kugira ngo abagwiza mbuto baronke nabo imbuto nziza zizewe byavuzwe na Adelin Nyonsaba arongoye ikigo kijejwe uburimyi n'ubworozi mu Kayanza ni mu gihe umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi yazindukiye kuri uwa mbere ku musozi munanira komine mu Rutamu ntara ya Kayanza ahari ikigo Izabo mu bikorwa byo gusarura imbuto z'akarorero z'igitegwa c'ibiraya zo mu bwoko butandukanye umukuru w'umugambwe umukuru w'ubugwaruka bw'imbonerakure rwegukira umugambwe sendede fdd muri komine rumonge afungiwe mu gasho k'igipolisi mu rumonge kuva ku muhingamo w'uyu w'imana kubwiye ku by'abanyagihugu bavuga ko yazize kuyiba abanyagihugu habatoza amafaranga aciye kubiri n'amategeko nivyo uri mwengu bigira imana yagirizwa n'igipolisi nk'uko amakuru ava muri komisariya y'intara rumonge abivuga iyo nkuru niyaje kudushikira turaja kuyigarukako amakuru yacu arabandanya mu ntara bururi abantu batanu bari mu gasho k'igipolisi muri komine rutovu intara bururi kuva kuri uyu w'imana bagirizwa ko umusuma w'ibiraya ku mutumba mutangaro w'iyo komine josette ndayikeza musitanteri wa komine rutovu agasaba abanyagihugu kuvavanura n'ingeso yo kwihanira inkuru tubaza zeno nzambimana ni umugabo azwi ku izina rya Jerome Nibizi w'imyaka mirongo n'itanu ngo yafatiwe muri mari w'ibiraya ariko ariba mu mwonga w'umutumba wa Mutangaro muri komine Rutovu intara ya Bururi ahasanzwe avuka hakaba hari mu gatondo ko kuri w'Imana abanyagihugu bamufatiye muri uwo murima ngo baciye bamurengera ko baramukubita kugeza aho yitaba Imana nk'uko inkuru ziva mu gipolisi mu Rutovu zibivuga amakuru ava ku mutumba mutangaro yemeza ko umugabo yarasanzwe ari umusuma ko ngo yaramaze gufatirwa mu mazu no mu mirima yiba agaheza mbere akanahanwa ibyemezwa kandi n'abajejwe intwaro ku mutumba mutangaro bo bavuga yuko yari umusuma w'ikomvyo mu gipolisi muri komine rutovu bavuga ko bashitse kuri uwo mutumba ariko basanga umugabo yamaze kwitaba imana baca bafata abantu bashika kuri batanu harimo abagabo batatu n'abakenyezi bashika kuri babiri bakekwa ko bo baragize uruhara mu yitwa ry'uwo mugabo ubu bakaba bafungiwe mu gacu k'ipolisi muri komine ya rutovu Josette Ndayikeza musitanteri wa komine ya Rutovu aremeza ayo makuru agasaba abanyagihugu arongoye kuvavanura no kwihanira bafashe inkozi y'ikibi yari yose bayishikirize ubutungane iheze ihanwe hisunzwe amategeko ibururi zeno nzambimana radio isanganiro isanganiro inama isumba Makuru arabandanya mu bijanye n'inkino abahagarikizi b'urukino rwo gusiganwa n'imiduga bitarari mu rurimi rw'igifaransa barakorana imbere y'uko iganwa ritangura kugira birabire hamwe ingene vyotunganywa neza hisunzwe amategeko ado negamiye muyobozi ajejwe gutunganya amahiganwa mwishira mu ginkino zo gusiganwa n'imiduga mu Burundi akamenyesha ko muri rusangi ku rukino rwa rari ruhagarikirwa n'abahagarikiza ijana muri bo haba harimwo abajejwe umutekano mu mabarabara ah, asanzwe aberamwo ayo mahiganwa buca nandi nkino na Jean Marie Vianney ngenda kumana gaca mugacana ayandi mu nkino urukino rwo gusiganwa n'imiduga bita rari mu rurimi rw'igifaransa ruhagarikirwa n'abagarikizi bashikijana bakarangura akazi kabo bisunze amategeko mpuzamakungu agenga urwo rukino nk'uko bisigurwa na Adone Gamiye umuyobozi ajejwe gutunganya amahiganwa mu ishyirahamwe ry'inkino zo gusiganwa n'imiduga mu Burundi urukino uh, muri rusange ngene turuhagarikira n'urukino rufise amategeko arugenga nk'indi mikino yose hanyuma amategeko agenga hari n'amategeko mategeko yashinzwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryo gusiganwa n'imodoka ku isi uru rukino rwacu rwo gusiganwa n'imiduga ni urukino ruhagarikirwa hafi n'abahagarikizi bashika ijana abo bahagarikizi baba bajejwe ibikorwa bitandukanye harimo abajejwe kuraba ko imiduga ihiganwa hisunzwe amategeko muri abijana mvuze hari abahagarikizi bajejwe kuraba ko imiduga yakurikije amategeko hari abahagarikizi baraba iminota imiduga ya yakoze mu guhiganwa kuri abo bahagarikitsi hiyongera ko abajejwe kuraba umutekano wo mu mabarabara aberamwo amahiganwa hama hariyo n'abandi bahagarikizi eh, bajejwe ibijanye n'umutekano mu ibarabara kuraba yuko ata bantu baguma barengana abantu bakurikiza amategeko basabwe uwo muyobozi ajejwe gutunganya amahiganwa mu ishyirahamwe ry'inkino zo gusiganwa n'imiduga mu Burundi avuga ko igitigiri c'abagarikizi ko gishobora kongerekana iyo amahiganwa abera ku birometero byinshi ni nk'uko bashobora kuba benshi iyo iryo higanwa ribera nko ku birometero byinshi ugasanga dukeneye abahagarikizi benshi abo narinze kuvuga badufasha mu bijyanye n'umutekano w'ibarabara bagakorana n'abajejwe umutekano eka hamwe eh, n'abajejwe intwaro mu gihe haba himirije amahiganwa abo bahagarikizi babanza gukorana kugira barabire hamwe ukugene iryo higanwa ritunganijwe nk'uko bibandanya bishyikirizwa na ado ne negamiye abahagarikizi iyo tugira dutegura amahiganwa barabanza nabo bagakorana eka bakamenya amabarabara tuzokoreramo bakamenya ibirometero tuzokora eka n'abahiganwa ngene bazoba bangana barahurira hamwe muri bo ah, bagatora abazoba bajejwe kuraba iminota imiduga yasiganwe eka bagatora abazoba bajejwe kuraba ibibanza batangurira ko n'ibibanza abahiganwa bahereza ko eka bagaca batora na bamwe nababwira bashinzwe kuraba umutekano wo mw'ibarabara bakorana cyane cyane n’abajeje umutekano eka n'abajejwe intwaro aho hantu amahiganwa bera abo bahagarika izingo mu gutanga amanota babikora bisunze ayashizweho n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'inkino zo gusiganwa n'imiduga mu gutanga amanota muri aya mahiganwa yacu yo gusiganwa n'imiduga dutanga amanota twisunze amanota yashyizweho n'amategeko mpuzamakungu ajanye n'ivyo gusigabana imiduga ayo mategeko ngo barayabarungikira uko umwaka utashe kugira batanga intererano zabo kuzohinduka ko umwaka utashe ayo mategeko barayaturungikira bakatubaza ivyo twifuza gushiramo bishasha eka muri ayo mategeko rero haba harimo n'ingene amanota azotangwa muri uyu mwaka muri bucanandi y'inkino izokurikira Adone Gamiye azodusigurira ukugene abahagarikizi b'urukino rwa Hari bakorana mu gihe cy'amahiganwa amakuru yo mu makungu amakuru avugwa mu makungu tuhere mu kihugu kibanye Cha repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo aho umukuru w'igihugu cya kenya william ruto yashitse kuri uwa mungu mu gihugu cya Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo aho yabonanye na mugenzi we Perezida Felix Tshisekedi mu itangazo bashize ahabona Perezida William Ruto ngo baganire na mugenzi we ibijanye no gushinga imitahe ukwiyunga kw'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko hamwe n'ibijanye n'umutekano mu seruko bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo nayo igihugu cy'ubushinwa ngo kirashima amasezerano atewe ku mukono mu nama yari ijyanye n'ihindagurika ry'ibihe kope mirongo ibiri n'indwi yabereye muri Egypte ari ku icyo gihugu cy'ubushinwa ngo ikabona ko impinga ikiri ndende kugira bashobore gushira neza ibijanye no gufashanya ku rwego rw'amakungu kugira ngo bagwanye ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe Aniho tugarukirije ano makuru ariko kuri mwebwe mutadukurikiye tukiyatangura mu nkundire sundi abibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyageze mwavyumvise ko umuryango umesha makuru w'ikinyamakuru wacu Jeremy Misago wemeza yuko ari muzima ariko Jeremy Misago atashima kuvuga ikibanza arimwo nayo imbuto zarimwe mu buryo bwa kijambere mu mazu yitwa Ser ngo zigiye kugwizwa kugira ngo abagwiza mbuto baronke nabo imbuto nziza zizewe byashyikirijwe na Adelin hari mu gihe umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi yazindukiye uh, ku musozi munanira ni muri komine mu Rutamu ntara ya Kanza ahari Kigo Izabu muri bucanandi y'inkino mwumvise ko urukino rwarari ruhagarikirwa n'abahagarikizi bagera kwijana muri bo hakaba harimo ababa bajejwe umutekano mu barabara aberamwo ayo mahiganwa y'imiduga nabyo nyine mwabyumvise muri ano makuru subire ndabashimire mwebwe mwese mwaduteze amatwi shimira na François Kimana yafashije muhinga bw'ivyuma ano makuru mwashikirijwe na Jean Marie Mayonga ndabifuriza kugira umutaga mwiza nkuru yo mu karere ndabaramukije mwese muhanira gutega amatwi ibiganiro bya radiyo isanganiro kaze mu makuru yanditswe n'ibinyamakuru byo mu karere ka afurika y'ubuseruko mu gihugu cya repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo umugugwana wa m23 warasubiye intambara kuri uyu w'imana inyuma y'akanya gato k'agahengwe byandikwa n'ikinyamakuru actualité cd kuri uyu w'imana amasengesho yakiriwe hagati mu bisagara byo mu buraruko bushyira ubuseruko bw'igihugu cya repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo bitumwe n'umugurwa wa na M23 ugumuhanganye nawe uhamagarirwa gushyira ibigwanisho hasi ku bw'icyo kinyamakuru actualite.cd kuri uyu wa gatandatu karagahengwe bituma bibaza ka kakamo ko guhagarika ibigwanisho batewe kumviswe yamara ko gahengwe kamaze umunsi umwe twari mu isengero gusenga aho mugugwana wa M23 wadushwaramo n'amasasu vyemezwa n'umupazitori w'ikatwiguru yakuwe kuri telefone n'itorokanirizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ni mu karere ka Rucuru kugarijwe n'ingwano hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo hamwe n'umuhari w'abagwanyi M23 bwa Jean Bosco Bahati arongoye ishyirahamwe ridaharanira ibyicaro bya politiki, abagwanyi barihagiye ibisagara byinshi byo mu karere nko ku metero mirongo itatu na zitanu za ishasha ku rubibe rw'ubuganda n'igihugu cya kongo hafi y'ikiyaga edouard eka no mu mpanuko induhano zasubiye gusuta amakuru y'uwimana mu gatondo igoma mu karere ka kibumba M23 ingorane Tshisekedi imbere y'amatora yo mu na na mirongo ibiri gatatu muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo vyandikwa n'ikinyamakuru de East African umukuru w'igihugu felix Tshisekedi yarakuyeho umukoshi muri politiki y'igihugu cya repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo mu kuba umukuru w'igihugu wa mbere ashyikiriye ubutegetsi mu mahoro ntakekeranya ko amatora yo mu mwaka uza azoba ari igikorwa kigoye mu gihugu kiri mu njyane kuva imyaka ku bw'icyo kinyamakuru the east african naho biri uko uwo mukuru w'igihugu yemera gukora ibishoboka byose kugira umutekano ugaruke mu ntara zo mu buseruko zigeramiwe n'indyane zitumye n'abasangwa cyangwa abanyamahanga bukorwa n'imigwi irenga ijana mirongo ibiri yitwaje ibigwanisho igenda igaruka imwe igizwe n'abanyamahanga cyangwa igahabwa n'ibigwanisho n'ibindi bihugu ibi byura imishyamirano hagati y'ababanyi bamwe bamwe bo mu buseruko abanyagihugu biyamiriza ingaruka z'ibizuku byandikwa n'ikinyamakuru mu wananchi abanyagihugu bo mu gisagara cya rwanda mu karere ka mbinga ruvuma ni mu gihugu cya tanzania bashobora kwandura indwara za kanseri yo mu mahaha inyuma yo kubura k'amazi y'inzuzi zihagatiye ahakurwa ibizuku zirimo icyunyunyu cya sufure ku matohoza yakozwe n'icyo kinyamakuru akemezwa n'abahinga yerekana ko abanyagihugu bo mu karere ka rwanda bidoga ko bacibwamwo abakenyezi bamwe bamwe bagakorora inda gertrude payivora agejeje ubuziranenge bw'amazi mu karere ka ruvuma aremeza ko iyo myidogo yayakiriye akavuga ko bapimye bagasanga muri ayo mazi ari nk'icyunyunyu cya sufure gifise ingaruka kuko amazi aca agira umururazi amakuru yanditswe n'ibinyamakuru byo mu karere ka afurika y'ubuseruko ni ngaho mwariko muyashyikirizwa na jowe vestine butoyi mugira ibihe byiza amakuru yo mu karere